Sura 50. Qaf Kaf Meka 45 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Qaf والقرآن المجيد كاف تكومي قرآن سلاونوغ بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب oni se čude što im je došao jedan od njih, da ih opominje, pa nevjernici govore. To je čudna stvar. A iza mitna wa turaban, ba'id. Zar kad pomremo i zemlja postanemo? Nezamisliv je to povratak. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ Mi znamo šta će od njih zemlja oduzeti. U nas je knjiga u kojoj se sve čuva. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج Oni, međutim, poriču istinu koja im dolazi i smeteni su. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج A zašto ne pogledaju nebo iznad sebe? Kako smo ga sazdali i ukrasili i kako u njemu nema nereda. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج A zemlju smo rasprostrli i po njoj nepomična brda pobacali i dali da iz nje niče raznovrsno prekrasno bilje. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب Da bi razmislio i opomenuo se svaki rob koji se gospodaru svome obraća. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد Mi s neba spuštamo vodu kao blagoslov i činimo da, uz pomoć njenu, niču vrtovi i žito koje se žanje. والنخل باسقات لها طلع نضيد I visoke palme u kojih su zameci nagomilani jedni iznad drugih. رزقا للعباد واحيينا به بلده ميتا كذلك الخروج kao hranu robovima i mi njome oživljavamo mrtav predjel. Takvo će biti i oživljenje. كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود Prije njih poricali su narod Nuhov i stanovnici Rejsa i Semud وعاد وفرعون واخوان لوط i Ad i narod Faraonov i narod Lutov واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد i stanovnici Ejke i narod Tuba. Svi su oni poslanike lažnim smatrali i kaznu moju zaslužili. bil bel hum fi labsim min khalqin jadid. Pa zar smo prilikom prvog stvaranja malaksali? Ne, ali oni u ponovno stvaranje sumnjaju. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد Mi stvaramo čovjeka i znamo šta mu sve duša njegova haje. jer mi smo njemu bliži od vratne žile kucavice. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد Kad se dvojica sastanu i sjednu jedan s desne, a drugi s lijeve strane, ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد on ne izusti ni jednu riječ, a da pored njega nije prisutan onaj koji bdije. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد Smrtne muke će zbilja doći. To je nešto od čega ne možeš pobjeći. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد I u rog će se puhnuti. To je dan kojim se prijeti. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد I svako će doći, a s njim i vodič i svjedok. Laqad kunta fi ghaflatin min hada fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Ti nisi Mario za ovo, pa smo ti skinuli koprenu tvoju. Danas ti je oštar vid. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد A drug će njegov reći, ovaj, pored mene, spreman je. القيا في جهنم كل كفار عنيد Baci u džehennem svakog nezahvalnika i nađiju. Man مناع khayri mu'tadim murib. koji je branio da se čine dobra dijela i koji je nasilnik i podozriv bio. Allazi ja'ala ma'allahi ilahan إلها آخر فألقياه في الشديد koji je pored Allaha u drugog Boga vjerovao, zato ga baci u patnju najtežu. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد A drug njegov će reći, gospodaru naš, ja ga nisam silom zaveo, sam je u velikoj zabludi bio. Kale la tahtasimu ladajja wa kad qaddamtu ilajkum bil wa'id. Ne prepirite se predamnom, reći će on. Još davno sam vam zaprijetio. Ma yubad يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد Moja riječ se ne mijenja i ja nisam prema robovima svojim nepravičan. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد Na dan kada upitamo džehennem, jesi li se napunio, on će odgovoriti, ima li još? وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد A dženne će biti primaknu čestitima, neće biti ni od jednog daleko. Ovo je ono što vam je obećano, svakome onome koji se kajao i čuvao. Man hašija Rahmana bil gajbi wa jaa bi kalbim munib. Koji se milostivoga bojao, iako ga nije vidio, i koji je srce odano donio. Uduhuluha bi salam, zalika jevmu Uđite u nje, u miru, ovo je dan vječni. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد U njemu će imati što god zažele, a od nas i više. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص A koliko smo naroda prije ovih uništili, koji su moćniji od njih bili, pa su po svijetu utočište tražili. Od propasti spasa imali. Inna fi zalika la zikra li man kana lahu qalbun au alqas sam'a wa huwa shahid. U tome je zaista pouka za onoga ko razum ima ili ko sluša, a priseban je. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب Mi smo stvorili nebesa i zemlju i ono što je između njih za šest vremenskih razdoblja i nije nas obhrvao nikakav umor. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب Zato strpljivo podnosi ono što oni govore i veličaj gospodara svoga i zahvaljuj mu prije sunčeva izlaska i prije zalaska. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ I veličaj ga noću i poslije obavljanja molitvi. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب I osluškuj Dan kada će glasnik pozvati iz mjesta koje je blizu. يوم يسمعون الصيحة بالحق Zalika jaumul khuruj. Dan kada će oni čuti istinit glas. To će biti dan oživljenja. Inna nahnu nuhiji wa numitu wa ilajna masir Mi, zaista, dajemo život i dajemo smrt i sve će se nama vratiti. Jauma l'ardu anhum sira'a, Zalika hašrun alajna jasir. A na dan kada će nad njima zemlja popucati, oni će žurno izići. Biće to oživljenje za nas lahko. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد Mi dobro znamo što oni govore, ti ih ne možeš prisiliti, nego podsjeti Koranom onoga koji se prijetnje moje boji.